ümumiyyətlə orada heç bir mövzu hazırlanmır. Özü heç nə çalışmır. O yazara internetdə, Google-da hamısı gələcək. Hazır materiallardır. O ümumiyyətlə bir sual verir. O güya ki, mənə rəddiyə yazıldı, hə? E, Səqəliyinə rəddiyə verir. Heç mən orada, e, heç mən orada Betra salavatından danışıram. Fəqət məsələ nədir? O istəyir ki, o istəyir ki, Betra salavatı barədə danışsın. Hə? Həmçinin yazıcı rədd edir buna. Hə, həm də fəqət heç orada mənim mövzu yoxdur axı. Və sən təsəvvürlə ki, Betrə orada danışır bir saat ki, əhlüsünlə kitablarında gəlir ki, Betrə sallatı. Birinci əhlüsünlə kitablarında belə bir hədis yoxdur, səhi. Hədis uydurma hədisdir. Bu insan uydurma hədis üzərində 2 saatlıq dərs qurur. Və ən dəhşətlisi odur ki, o insan öz kitablarından Betrə salvatına dair səhi bir dənə gətirə bilməz öz kitablarında. Şiə mənbələrində o hədisin bütün sənədləri yalandır. Yəni öz alimlərinin etirafı ilə. Sən təsəvvürlə ki, əhlüsünnənin və şiənin ittifaqı ilə uydurma olan bir hədis üzərində 2 saatlıq dərs qoyur. Şivəsi necə oynanır? İndi bunu bilməyən adam oturub 2 saat o dinləyir. E, xəbəri yoxdur ki, o 2 saatdır uydurma bir hədisin şərhini dinləyir. Həm də ki, Nəsib Ağlayım Əməli salavatdan danışır. Peyğəmbər salavatdan. Əhliyyə salavat demir orada. Nəsib Ağlayım, fəsil yoxdur, o maraqlı. Mən də özləri həmişə... E, Özləri həmişə salva saxlayanda istam deyirlər. Salavatullah deyirlər. Bir də bilsən nə, o mən Cavidə zəng vurandım. Yəni hədis o həmin hədis uydurma hədisdir. Şiyə və Sünnə ittifaqı ilə. Mən Cavidə zəng vuranda mən Məsələn belə uydurma hədisi götürür, üstündə 2 saat dərs qoyur. Onu yəni o özü acizdir, bir dənə sənəd gətirə bilməz şeyə. Hətta şeyə mən mən nə edərəm. Bir dənə sənəd səhih bu hədis barədə. Mən də cavabda zən vuranda o sən o ona rədd vermişdin də, YouTube vermişdin. Dedim bəs dinlədiniz ona. Bəs Abu Zeydin sizə verdiyi rəddi də dinlədiniz. Orada məndən danışmır deyir. Öz xətalarını dilbey edir. Bu cavabı gəlmir. O bizdən necə? Evet. Necə rədd verib öz aləmində? Onun o dediyi dərs, hansı ki, mənə əsasını verib orada. O evdə oturmuşuq 2-3 nəfərlə. Heç bilmirəm dəqiq harda çatış olub. Amma dəqiq bilirəm ki, adi oturmuşuq, belə söhbət edirik. Söhbət əsnasında mən durub ona elmi dəlillər gətirmişəm ki, yəni söhbət gedir rəqəmlərdən. Vaqiflə olan söhbət. Və qayıdıb demişəm ki, <laughs> məsələn, vaqiflər tutaq ki, altı imamçı şiyələrdir. Məsələn, orada mən bir dənə xəta eləmişəm ki, güya e, 7 yox 6 demişəm. Bu tutub bunu. Söhbət edirsən sən. Hə, ola bilər orada 8 deyim. Misalsın. Amma yazandan sonra... Yəni, əsas odur ki, əsas odur ki, yox, məqsəd var burada. Mənim orada məqsədim nədir? Yəni, 12 imamçı deyil. Məqsəd budur. Tam istəyir 10, 10 imamçı olsun. Məqsəd budur ki, yəni 12 imamçı deyil. Yəni, sizdə ravilər olur ki, bax, məqsəd nədir mənim o deməyimdə? Şiyə məsələbinə görə 12 <coughs> imamdan birini inkar edən hökmdən sanır. Kafir. Kafir. 12 imamdan birini inkar edən. Vaqiflərə görə imamın sayı 6-dırsa, 6-sını inkarlədi. Hə? Şiyə mənbələrində vaqifi imamlardan 5000-dən artıq əsr gəlir. Təxmini yəni. Deməli, sən dinivi kimdən götürmüsən? Əhl-i yox, kafirlərdən. Sənə görə ondan kafirlərdir. Mən bunu buna çatdırmaq istəyirəm. O səhv tutub ki, yox, sən orada 7 yox, 6 demirsən. Talab olsa 10 demirsən. Məqsəd, nə, məqsəd nədir? Sən ona cavab ver. Başa sən? Ona onunla diyor. Dedim, belə adam, hətta mən bir gün orada zapsını dinlədim sonra. Dəhşət gülməli. O necə orada dinləyir? Baxın, ümumiyyətlə bu tək məsələ deyil. Mən universitetdə oxuyanda Bakı İslamda şiə fikrini keçmişəm. O da farsça. Yəni, əvvəl mən farsça bilirdim, həmdə. Sonra dil də elə şeydir ki, təkrarlamadan itbiq edir. Yəni, şiə fikrini farsça keçirdi. Farsça imtihan, farsça dəstər, farsça kitab, hər şey tərcüməsiz. Və kitabı oxuyurduq. Kitab fikir kitabı deyil. <coughs> kitab çayxana söhbətdədir. Yığıb ora. Hansı kitab? Ritaliyanlıdır. Hə, həmin. Bilsə niyə, niyə elədi? Bun, bunlarda bir qayda var. Qayda var. Şiə fikrində qayda var. <coughs> Məsələn, bir müstəyid gəldi. Gərək özündən əvvəlki müstəyidə yazdığı risalə fərqlənsin yazdığı risalə özündən əvvəlki müstəyin risaləsindən fərqlənsin. Eyni olsa, nə fərq olur? Elə səndən qabaq nə təbliğ edirdilər. Fərqləndirmək üçün həmişə məcburən nəsə yeni bir şey artırırlar. Qəqədən zadə. Hə. Məsələn, təsəvvürlə ki, təsəvvürlə ki, illərlə bu dəyişə-dəyişə gəlir. Hamı bir-birindən fərqlənir. Bu onlarda qaydadır. Özə yaxın, yəni məsələlər yaxındır. Yaxın, amma, amma məsələ ondadır ki, Allahın dininə oyun oynayırlar o fərqləndirməyi bilə-bilə edirlər. Bilə-bilə edirlər. Yəni, məsələn, bu risalə o risalədən fərqlənməlidir. Mütləq o, özü bilə-bilə o fərqi yazır. Məsələn, o ehtiyatən vacib deyir, bu ehtiyatən demir, deyir vacibdir. Məhz fərqlənsin deyənə. Və kitablarına bax, elə məsələlərlə doludur ki, o məsələlərin praktikada heç bir şeyi yoxdur. Heç bir məntiqi izahı yoxdur. İnsan deyə bilərsən ki, ola bilsin bəlkə onlarda məntiqi izahı var. Vallahi nə qədər sual vermişəm onlara, işte dərs vaxtı. Qayıdıb deyirdilər ki, fətva buna görədir. Onlarda təqlidçilik var axı. Risaləni asan kimi deyir ki, təqlidsiz əməl batildir. Artıq sual vermək olmaz. Hə, ona görə nə ki keçirlər, <coughs> məsələn, misal deyim. Tutaq ki, ayağa məhz, deyir ki, ayağı biraz belə qaldırsan, və məsələsən və sınıf batildir. Yerə qalırım da. Hə, o biraz qalır. İndi izah elə məni, hansı aqil insan bunu qəbul edir? Ki, yəni və ya belə deyim, fərq qoy, fərq göstər mənə ki, belə məsələ, belə məsələ biraz qaldırdın, belə məsələ arasında nə fərq var? Niyə dəstəmaz batıl olur? Və ya misal ziddiyyətlərə bax. Tutaq ki, deyir, başım belə məsləyəndə, birdən deyir, məsləyəndə gəlib bura dəysə, Dəstəmaz batildir. Niyə? Çünki əlin suyu, başın suyu nəsə alın suyuna qarışdı, dəstəmaz batil oldu. Sonra deyir ki, sonra deyir ki, sonra o bir səhifədə deyir ki, birdən deyir, ayaqla məsləmək üçün əlində su olmasa, biz ehtiyac yoxdur krampdan götürməyə. Götür əlindən, zadından sür. Burada qarışır, burada problem yoxdur. Çoxdur, belə məsələlər üçün. Süd vermənin 10 dəhşətləri var. O 10 dəhşətlərdən birincisi odur ki, Yəni, sən istəyirsən ki, bir kəs sənin övladlı süd anası olsun. Birinci şərt odur ki, gərək diri olsun, öldən əmməsin. Belə-belə şeylər yəni. Sonra məsələn birlikdən danışılır, sonra müstəhəb şərtlər. Sonra müstəhəb şərtlər. Müstəhəb şərtlər. Müstəhəbdir ki, 12 imamçı e, sünnə olmasın. Yəni 12 imamçı şiə olsun həmin ana. Başqa vaxt vəhdətdən danışırlar burada. Kitab doludur belə şeylərdən. Çox misallar var ya qardaş. Məsələn, misal deyim də, biraz qəliz misallar var, istəmirəm deyim də, başa düşmək üçün olsun, çətin olsun. Məsələn, misal. Və iki dənə daş, sənin evindir və darvazad nədirsə. İki dənə daşla örülüb. <coughs> Amma birləşmir. Ortada hava var. Birdən deyir, <coughs> məsələn, it gəldi və başqa heyvan gəldi, bura nəcis buraxdı. O birinci daşdan keçdi, ikinci daşdan da içəri keçdi. Bura oldu nəcis, içər. Sonra deyir birdən günəş çöldən birinci daşı qurutsa, onun istiliyi keçsə bura, bu da qurusa, çöl təmiz sayılır, içər nəcis sayılır. Niyə? Çünki ortada boşluq var. İndi qulaq as. Deyir birdən bu divarla bu divar birləşsə, hətta yuxarıda bir dənə mıx ilə, onda içər də qurusa. O mıxın buna nə dəxli var? Bilirsən? Belə şeylərdə yaxşı, ona görə çayxana söhbətləri danmışsın. Məsələn, möhür məsələsi deyir ki, sual verir. Birinci onlar qayda qoyurlar ki, <coughs> səzdə olunmalıdır torpağa və ya torpaqdan yetişib də geyilib, yeyilməyən şeyə. Fikir ver. Geyilib, sonra yeyilməyən şeyə. Həm də tikiş olmasın. Deyəsən, indi də təzə girişlikdə tikiş olmasın. Olsun, sonra mı artırırlar? Hə, indi, indi o gün, o gün belə deyir ki, tikiş olmasın. Geyinib, geyinməyən. Nəysə. Dəlillər nə var? Necə tikiş olmasın? İndiki həssizlər... Onlarda dəlil var səndə, bu danışınlar. Geyinib, geyinməyən. Sonra deyirlər, nəyəsiz də eləmək olar? Məsələn, torpağa, filan, filan, filan, filan. Və bir də həsrə. Ona deyirlər, həsrə səzdə eləmək olar. Həsrə səzdə ona qəbul deyirlər. İndiyə, indi bilmirəm nə deyirlər. İndiyəcə hamı qəbul edib ittifaqla. Həsri səsdə eləyirdilər. Yaxşı, həsirdən papaq düzəltmirlər. yəni həsir geyilir, geyilmir. Geyilir. Geyilir, geyilmir. Geyilir. Həsirdən papaq da düzəldə bilər. Sonra biz dedik ki, həsirdən düzdürmü? Mən papaq geyilirsə bu baş geyimidir. Burada nə deyirlər? Deyirlər ki, yox. O e, başı geyilsə də Düzdür, buradakı sayısada ümumi olaraq sayı bir nəsə fırladırlar, onu biz deyirik, qulaq as. Deyirik, yaxşı, çıx dəsmalına, səzdə eləmək olar olmaz, o şükə edilmir. Deyirik, olmaz. Niyə görə? Deyir, çünki onu tikib paltar eləmək olar. Səsə ağla var. Həsir orada fakt papaqdır, geyimdir. Onu çarptılar geyimdən. Bunu isə, bunu isə tikib paltar elədilər 5 dəqiqədə. Bu bir sənədə axı. Bu məs məzhəb ki, nəfsə uyur. Hə. Özlərinə bir qayda qoyublar. Nə ki uyğundur götürürlər, nə ki uyğun deyil fırladıb atırlar qırağa. Evrilər. Və, və risalə başdan ayağa belə şeylərlə doludur. Zavab da istehzal edir. Başda suyun qisimlərindən ta axıra çəkir, doldur şeylər. İbn Teymiyyə rəhməhullah gözəl deyir. E, İbn Mutahhar rədd edəndə Minhacü Sünnədə. Onlar deyirlər ki, imam mütləq olmalıdır. Biz deyirik, niyə? Məsələn, onlar Mehdi nəzərdə tutur. Çünki deyir, <laughs> imamdan e, yəni, məqsəd var da, faydalar var. İmam labid düşə olmalıdır, yəni başqa variant yoxdur. Ha, biz də deyirik, yaxşı, sizə görə o var, mövcuddur, bizə görə məlumdur, qeyr-mövcuddur, yoxdur, havadır, bozdur. İndi sizə görə var, bizə görə yoxdur. Hər bir halda nə fayda götürürsünüz ondan? Yəni, əmr alırsınız, qadağan alırsınız, hökum götürürsünüz ondan, heç nə, heç bir fayda götürmürsünüz. Məsələn, neçə min ildir ki, şiələr ölüb gedir, hamı gözləyir onu. Hə? Heç kim ona tabi deyil. Onda axı sulçu olur, yoxsa? Götürüb, qoyublar <coughs> müstəyidləri imamın yerinə. Başqa vaxt deyirlər ki, təqlid kim olmalıdır? Məsuma. Bizə tənilirlər ki, Abu Hanifə necə təqlid edirsən Şafinə Əhmədi? Onlar məsum deyil. Və məsum olmayanları qoyublar məsumun yerinə. Yəni, özlərinə görə imamlar ki, məsumdur. Müstəyidləri qoyublar onların yerinə. Və deyirlər ki, kim onları təqlid elədi? onu təqlid edir. Hətta deyirlər ki, təqlidsiz əməl batildir. Hətta deyirlər ki, məsələn, bir adam 20 il namaz qılsın. Sonra təqlidsiz. Sonra başa düşsün ki, yox, təqlid vacibdir. Və keçsin bir kitabı götürsün təqlidlə ibadətə. Və sonra alsın ki, 20 il qıldığı namaz müstehidlər, yəni şiyə namazıdır. Amma hardasa, hansısa yerdə, yəni məsələn, namazın rükunlarında, vaciblərdə, hardasa müstəhidlərdən birinə uyğun deyil. Yəni belə deyim də, təqlidsiz qıldığı namaz sonradan ki, birini təqlid edib ona uyğun deyil. 20 il qıldığı namaz batildir və qəza eləməlidir. Təqlidə görə. Baxdı da o. Adi sünnət arxasında bir namaz qılmağa. Dedim ona ki, bəs həcdə gedib qılmısan da bəs sən sünnə arxasında bəs orada imam kim deyil. Deyir, biz qılmadıq ki, o Məhkazın deyil, nədir o, Cərəbatan. Deyir, həmzin deyir, o aparıcı deyir, o idi deyir, qoymadı. Neçəsinin bir neçədir? Hə? Əqdəsi necədir? Heç bilmirəm vallahi tanımıram. Çünki o universitetdə mən onun içlərində demirəm ha, ən ağıllısı, ən adili gördüm onu. Çox adil insan idi. Hətta biz bir də o gözəl kəlmədir deyə. Özümə də ləzzətlədi. Uşaqlarla, tələbələrlə söhbət eləyirik. Onların da mövzuları ən yəni axmaq mövzulardır. <coughs> Təsəvvürlər ki, koridordan keçirəm, sinifdəki söhbətləri eşidirəm də, bir, bir qayda deyir ki, axşam filan kinoya baxdım, gecə 3-də, bu sürü, hə, hansı kanalda isə filan filan, söhbətlər gedir. Vallahi, Allah şahiddir. Nə azaldıram ki, artırmıram. Elə şeylər var, danışmıram. Girən kimi sinifə, yəni qadırxumda O hədis var idi, masaqla qədrxım o. Mən gələndə tovhidi qoydum qırağa. Axı bizi görəndə əhl-i beyti yaxşadılar. Tovhidi qoydum qırağa. Bizi görəndə əhl-i beyt yadlarına düşdü. Sən necə əhl-i? Vallahi əxi. Vallahi əxi. Mən olmayanda universitetdə söhbətləri seriallar idi. Girən kimi, ya qədrxumda Peyğəmbər əlinə bir masaqlı qədrxum oldu. Sən bir arada nə danışırıq? Mənə görə nəhl-i beyt yadlar düşdü. Bizə nə? Axı, xəmir belə yoxdur. Və tərbiyə də budur. Dinə niyə görə? Axı, onlar dini Allah üçün yox, sənə görə yaşayır. Bir yerdə əhlüsündə olmasa onlar yoxdur. Sən varsan, deyə olma. O sənə görə yaşayırsın. O məhzəb əhlüsünnətə müxalif bir məhzəb olaraq qurdu. Qutardı, o sənə görə var. Sən yoxsansa, o da yoxdur. Məsələn nədir? Hə, nəsə söhbət düşdü. Uşaqlar <coughs> qayıtdı ki, kim birinci İslamı qəbul edir? əli yoxsa başda belə ən belə gerdə qalmış söhbətlər. Yəni orada elə tez qabulləyib. Dəhşət nəsə olub. Mən də qalxdım ha, deyirəm, burada nə şey var? Hə, tutaq ki, əli qabulləyib hamıdan qabaq. Sonra nə deməksən? Müzdəfər qalxdı dedi ki, Müzdəfər, dəstə qalxdı dedi ki, Mirkazım, hə, öz uşaqlarına. Dedi, əgər insafla danışırıqsa, əlinin İslamı qəbul etməsi ilə İslam heç nə qazanmadı. Balaca uşaqdır, 7-8 yaşında. Amma Abbaqırın İslamı qəbul etməsi ilə İslam çox şey qazandı. Dedi onu, ne? Vallahi billahi. Kazım özü. Kazım. Mən onun bir dənə sözünü... Gedin özündən soruş. Onları götürmədim. Yəni fikir ver, insana bax, insana. Ne, necə adilcəsinə söz deyib? Ağıllı sözdür ya. Düz deyir. Məsələn, sən tutaq ki, bir həftə qabaq qəbul edib əli. Bir nəfər, bir nəfər hicrət vaxtı əlinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yatağında yatmağına çıxsın hicrət vaxtı. Onun üçün Məkkədə mənə bir dənə fəaliyyətini gətirsin. Əlinin onun üçün Məkkədə bir dənə fəaliyyətini heç kim gətirə bilmir. Yox idi, uşaq idi. Ata tərbiyəsinə möhtac idi. Amma sən danış Əbubəkrin fəaliyyətindən. Ömərin fəaliyyəti. Yox, biz fəqət adincəsinə danışırıq ki, yəni orada ki deyirlər kim birinci. Burada söhbət kim birinci yarış saat getmir e, bu. Vəsibət yarışı deyil. Biz danışırıq ki, nə olsun Ömər ibn Xattab Həmzə 39-cu müsəlman idi, Ömər 40-cı. Amma on, onlardan qabaq İslamı qəbul edənlər var idi ki, heç evində otururdu. Gücü yox idi, qüvvəsi yox idi. Amma Həmzə ilə Ömər qəbul edəndə İslamı İslam necə qüvvətləndi? Biraz da ruhlandılar. Söhbət orada mən səndən iki nəfər tez, üç nəfər gec. Biz nə demək istəyirəm? Gör necə düşük mövzuların üstündə danışırlar. Səviyyəsizdir. Birini zəng edib, <coughs> deməli, gəlmişəm İsirdən, telefonumun duplikatını astırmışam, astıran kimi ilk zəng və mövzu da aydındır. <laughs> hə, şeylər yığışıb, dedi maşallah, süftə hələ bunu açıldısa qutarlıda da. Davamı yaxşı olmayacaq. <laughs> Özür də sualı və qardaş da salam aleykum, xoş gəlmişsək, bir dənə sual var, yığışmışıq. Şeylər idi. Yanda var idi. Hə. Hmm. Qayıt dedi ki, axı, <laughs> düzdür başa düşmədim, nə dedi? Deyir, Əhl-Sünnə kitablarında var ki, Ömər ibn Xattab nəsə deyib-deyib eşitmədim. E, düzünü sırf eşitmək istəmədim deyənə eşitmədim. Qatim dedim ki, bir dənə sən sözdür, qiyamət günü məndən nə də səndən Öməri soruşmayacaqlar, nə də səni məni Ömərlə imtihan edəməyəcəklər. Tilkə ümmətun qad xalət, ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum və lətusəlunə ammə kənu yəməlun. Onlar bir ümmət idilər, gəldilər, getdilər. Qazandıqlar onlara, sinkilər sizədir sizin etdikləriniz səndir. Siz onlardan məsul deyilsiniz, cavabdeh deyilsiniz. Allah Azza və Cəllə səndən Öməri soruşmayacaq, məni Ömərlə imtihan eləməyəcək. Səni tohidlə imtihan edəcək. Allah öz haqqı ilə imtihan edəcək. Gör nə gündə sən. Hələ belə də etdim. Yox, yox, yəni o e, çox güman ki mikrofon deyildi. Yəni dedim ki ona dinən ki, nə gündəsiz ki? Yəni tohiddən danışmırsınız. Sən bundan danış. Qoy onu Filan kitabda Ömər ibn Xattab nəsə deyib. Və sonra imanın artdı. Və sonra cənnət dərəcən artdı. Xəstədirlər, əxi. Xəstədirlər, psixoloji cəhətdən xəstədirlər. Gözünü açır, bir dənə şey işləyir ki, davay, ölənəcən müxalif olmalısan buna. Və hə. bu, ab havada bir insan böyüyür, göz kör, qulaq kar. Belə ab havada Böyür, baxırdı da, bu belə. Gəldim, oturdum, o <clears throat> Mircəfərlə şey edirəm. Sən oturdum, indi bu da oturub. Mən də tək getmişəm, bir qoxum var, qulaqları. Ola, ola bir üç il, çox belə olmaz. Bu, deyəsən, əcəb, ə, e, əcəmi yox, üçüncü mikrorayonda, buralarda. o, <clears throat> bu da gəldi, indi görürüm, yıxılışıblar, çoxdular. <clears throat> Dedim, nə mövzu olsun? Mən də heç bir mövzu danışılmıyor, heç mən bilmirdim kim gələcək. Daha dedim ki, gedərəm problemi, oturub söhbət edərik də, nə var ki, Bu gəldi, amma dedim ki, mövzu olsun, əqidə mövzusu, əgər istəyirsən sən, rahatsansa. Çünki fikri mövzu elədir ki, məsələn, bir dənə mövzu atacaqsın ortaya, fikri mövzusu. Mən sənə Ərsünə kitabından hədis gətirəcəm, qəbulləmişsəsən ki. Amma etiqad mövzusu elədir ki, elə mövzular var ki, onu Quranla da ispat edə bilirsən. Əqil də ona şifat. Məsələn, <coughs> namazda əlin bağlı olmağını sən ağlına isbat edə bilərsən və ya möhür olmalı da olmalı deyil. Bu məcbursən ki, dönəsən əsərə, hədislərə. Quranda da yoxdur ki, heç namazın tutaq ki, rükətləri yoxdur. Sən məcbursən dönəsən hədisə. O da dediyi qəbul eləməyəcək, sən də onun dediyini. Var, e, variant var. Yollar var başa salmağa. Uzundur. <coughs> Bir oturumluq deyil. Dedim ki, yaxşı, gəl söhbət deyil etiqad hansı mövzunu istəyirsən. Amma etiqad çərçivəsində olsun ki, bir yerə gəlib çıxar. Qatibəli etiqad, dedim hə. Mən də sevindim ki, bir şey. Dedi, davay, fədək mövzusu. <laughs> Adam xəstədir. dedim, fədək haçandan əqdə mövzusu. Namazdan sonra gör, görünürsün necə? Vozduqla görüşürlər. Nə? Vozduqla. Hə. Soruşun bizim Mehdi ilə görüşür. Mehdi ilə Nəcəf. Hansı salam verirlər onun üçün? Hə, Nəcəf Fatimə ilə iki var. Doğru verirlər. Boz, havan, havan. Havan Kərbəlaya Tanı görüşürlər. Adam qutardı axı. Sonra boz. Axı özdə ki mən sizə bir söz deyim ha. İndi iki şərik var ha. 200 il iki şəriyin arasında göynəyir qədər fərq var. Allah başqa. 200 il daha gedib, bax hər onlar zamana görə formalaşırlar. Hmm. Yox, 40 e, ildən sonra başqa şey olacaq. Zamana görə formalaşırlar. Bilirsən niyə görə zamana görə formalaşırlar? Onlar Allah üçün yaşamırlar. Əhlibeyt yolu zətdir. O sənə görə yaşayır. Bizim quruldu ya. Sən necə danışırsan, vəziyyətə görə danışır. Qədrqum barədə söhbət elədim. Mən kimi mövlasıyamsa, Əli Qanun mövlasında o dəlil gətirirlər. Samin orada Elmanla söhbətdə o Elmanın yanındakı biri gətirir söhbəti. Amma orada e, şeydən gətirir də, o vəhy söhbəti. Onu Maidə 67-yə qiyas eləmək olar da. Məsələn, onun elçinin qardaşına söhbət edirdik. Mən məsələn belə şey elədim, dənşiyə ilə söhbət edirdik. Deyir ki, deyir ki, məsəl üçün orada Peyğəmbər səslərinə vəhy gəldi. Cəbrəl əleyhissalam vasitəsi ilə. Qədrxunda? Qədrxun söhbətində. Həzən. Hə. Ki, mən kimlə olasıyamsa, Əli də onun olasıyam. Onlar ki, deyir, Allah xanlar Osman haqqına gedilər. Dəlil onu gətirmək, o sizə özündən bir şey demir. Hə. Rəhim qabağını kəsdi. Elə çıxdı, o düşsə, küfürdür də ki, madə 67-də görə. Mən sən söz deyim. <coughs> Bəzi şeylər var. Hətta bu hədis elmində də var. Məsələn, İbn-i Cəvz rəhməllah əl-mövduatda gətirir və İbn-i Qeyyim kitabul mənarda və qeyriləri. Hətta şəhə məsəbində də bu, bu var. Düzdür ki, məsələndə hədis elmi yoxdur. <clears throat> bizdən götürüblər. Bütün istilahları, bütün ustalar, bütün hər şey bizdən götürüblər. Hər bir halda belə bir qayda var. Bəzi şeylər var ki, onun uydurma olduğu ağılla isbat edilir. Sənədin iz araşdırmasına ehtiyac yoxdur. Bayan sən təsəvvür elə ki, Peyğəmbər sallallahu bir də özün təsəvvür elə. Hər şeyi qoy qırağa. Bütün təəssübü qoy qırağa. Müraciət şiəyə deyə təbii ki. Yəni din ona ki, Hə, bütün təəssübü qoy qırağa. Bir dənə belə normal düşüncənə, ağlına düşün ki, Allah Rəsulu onların dili ilə deyək. 100 min müsəlmanın qabağında qaldırdı əlini, elan elədi ki, bu məndən sonra xəlifədir. Hı? Üstündən bir ay keçdi, öldü və Abu Bakır xəlifə oldu. Hansı ağl bunu qəbul edir? Və heç kəs də dillənmədi. 100 min. Bu uşaq qəbul eləməz. Gör, bunu qəbul eləyirlər. Belə də yoxdur da. 100 min sahabə ölüb deyirlər ki, konkret 50 seçdi. Hətta deyirlər ki, Ömər gəlib təbrik elədi. Hətta şeyi zət qoşurlar ki, 100 min sahabə və sahabə müqabil eləmirlər. Dəxli yoxdur. Dəxli, dəxli yoxdur. Onlar deyirlər ki, bu qədər adamdır, qutardı. Onlar deyirlər ki, Ömər gəldi təbrik elədi, Abbaqır gəldi təbrik elədi, sahabələr gəldi əlini təbrik elədi, səni təbrik eləyirik. Daha sən artıq xəlifəsən. Bir aydan sonra öldü, elə bir heç nə olmuyub. Heç əli də heç nə demir, demədi. Axı mən Qadirxumda seçilmişdim axı. Nə edirsiniz siz? Yəni bilirsən, heç bir ağıl o qəbul eləmir. Bu özü əqli cəhətdən dəlildir ki, ondan iddialar batılır. Bu uşaq ağlı deyə, uşaq düşüncəsidir. Bu heç ehtiyac yoxdur ki, arif olasan. Yaxşı, şahın, bəs dəlil gətirir axı. Deyir o, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər nədir özündən deməzlər, yəni Allah tərəfindən. Yaxşı, o ayə ilə bu ayəni qiyas edəndə nə başa düşmək olar? Allah hansı ayəni? Mayda deyir ki, e, hansı ayə insan? Hansı ayə nişanı deyir ki, mən bilmirəm. Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu deyir ki, sən qoruyacaq. Hə, yox, Mayda 67-dir. Sən və hicatı biz sən sənadan qoruyacağıq. Bir də var ayə var, deyir, o hər nə desə özündən deyir. Ona yaxşıbanın hava. Hə. Onunla bunu qiyas edəndə. İndi o dəlil gətirir ki, onda nə aiddiyyət var? Şeyə dəlil gətirir ki, orada Allah Subhanahu taala vəhy edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrayil salam. Hansı məsələni? Mən kim yollasam? Hu orada Qurana qayıdan bilirsən, tək sulamaq. Quran vəhi Allah. Onun hər söz vəhi deyil. Hər söz, hər dediyi şey vəhi, hər söz vəhi. No, o da bəzi səhv eləməz axı, bəzi səhv. Şəriət olaraq, şəriət olaraq dediyi hər şey vəhi. Şəriət olaraq. Yox, bunun nədir? Hər danışıq yox, hər danışıq. Məsələn, misal deyim sənə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbbəkr barədə tərifə layiq sözlər deyib. Ömər barədə deyib. Vəhdi <laughs> bu nə mənə? Al, bu da. Al, al, ağal. Bizə bizə yox. Yox, özün bilərsən. Hə, aydındır, aydındır. Güya ki, məsələn, bizə qarşı gətirdiklər hədislər, 12 imam hədisi, başqa hədislər. Bizim kitabda heç onların kitablarında yoxdur ki onlar. Bizim kitab üzərində öz etiqadlarını Demə deyirlər ki, necə olur məsələn, Kuleyni Quran tərəfini etdi, kafir oldu. Yəni məclis Quran tərəfini etdi, kafir oldu. Amma deyir İbn Həcər dedi ki, deyir, Allah samada dedi kafir olmadı deyir. Deyir, necə deyir, Sina alimə də xəta etdi, bizimkilər xəta etmədi. Xatadan xətaya fərq var. Elə xəta var ki, insan dindən çıxarır. Heç əslən, əslən birinci o xəta deyil. Hansı ki, onlar deyir, o xəta deyil. Xəta bilsən nədir? Xəta odur ki, mənim etiqadım budur. Bir də alim xəta elədi nəsə. Bunun etiqadı o deyil axı. Bunun etiqadı budur ki, Quran təhrif Bu xəta deyil. Bu öz etiqadını deyib. Məsələn, mufid deyəsən, deyir, deyir, mən, deyir, bəzi alimlərimiz belə deyir, bəzi belə deyir. Mən o rəyə meyil eləyirəm ki, Quran təhrif olunmuyub meyl eləyirəm. Yəni onun yoxsa e, artılmır bu. Hə. İndi hər bir halda da deyir ki, mən o rəyə meyl eləyirəm ki, söhbətə baxasan. Meyl eləyirəm mən deyir. Sən cəmaatın gözünü çıxarmalısan, e? ki, Quran budur, qutardı. Və sonra deyir ki, gələcəkdə ola bilər, ehtimal var. Eh, e, ehtimal yeri qoyur, hə, qoyur. Yəni mən danışıram o alimlərdən ki, onlar deyirlər ki, xoyu Quran tərifini deməyib, müfid Quran tərifini deməyib. Deyir, Quran tərifini deməyənlər bu gündədir. Gör, deyənlər də gündədir. Çox ehtiyaclı. O Samin o güzəlliqətə bir dərəcədə dəyişə bilərdi. Olan söhbətə demək eləyirəm. Özə problem nədir? o söhbətdə sən onun zülfikara onu deməmişdin. Məsələn, <laughs> o e, Tusinin zadı söhbəti var. Onlar da bəzi alimlər, bəzi alimlər. Yəni söhbət gedir nəs e, tilavətin nəsxindən. Əgər tilavətin nəsxi, onlar deyir ki, tilavətin nəsxi elə Quran tərifidir. Təsəvvür elə ki, bir anlıq razılaşdıq onlarla. Dedik ki, hə, tilavətin nəsxi Quran tərifidir. Yaxşı. Şiə məzhəbində alimlərin 100 faizi elə deyir, onların dilinə danışırlar. Yarısı deyib ki, Quran tərif olunub. Hə? Qalan yarısı, hansı ki deyib, Quran tərif olunmuyub, onlar tilavətin nəsxini isbat ediblər. Məsələn, Tusi deyib ki, Quran tərif olunmuyub. Hə? Amma tilavətin nəsxini isbat edib, eləyib. Sənə görə tilavətin nəsxidirsə, tərifdirsə, deməli, Quran tərif olunmuyub deyən bir alimimiz qalmır. Hamısı onda. Yox, Tosun məsələsində deyilir, Tosun prezidenti ola bilər. Necə? Yəni Tosun protokola deyilir də, yəni ki, Tosun deyir ki, tilavət nəsb olur. Aydın məsələdir. Yəni demək istəyirəm ki, amma o Quran tərifini deməyib. Düzdürmü? Hər kitabını gətirib amma gətirib açıq aydın ləfs nə deməyib. Əgər o insan tilavətin nəsxini də Quran tərifi sayırsa, onda elə çıxır ki, Tosun da deyib. Deməyən qalmır. Deməli, Bəqərə 124-cü ayə gətirirlər dəlil. Deyirlər ki, Allah Subhanahu İbrahimi, yox İbrahim deyir ki, məni e, cəmaata, millətə, yəni hamıya imam etkinən. Bu ayə məsələdir tam. Və izibtələ İbrahim Rabbuhu bi kəlimatin fəətəmməhum, qalə inni cə'iluka linnəsi imamə, qalə və min zürriyyəti, qalə la la yanalu ahdi zalimin. Yəni Allah Subhanahu taala İbrahim əleyhissalamı bəzi şeylərlə imtahan edir. Təfsirdə də gəlir ki, Kəbəni tikmək, oğlu İsmayılı qurbanı və s. və ilə axır Və o bu imtihanları ödəyir. Və sonra Allaha dua edir ki, ya Rəbb, məni insanlar üçün imam et. Allah subhanət hala onu insanlar üçün imam edir və sonra dua edir ki, zürriyyətimdən də və Allah azələ kəllə buyurur, zalimlar mənim əhdimə nail olmaz. Bunu götürüblər ki, yəni, məni insanlar üçün imam et. Deməli, İbrahim əleyhissalam peyğəmbər idi, peyğəmbər oğlu ola Allahdan imamlıq istədi. <coughs> Deməli, imam nədir? Peyğəmbərdə əfsəldir. Hə, bu təbii ki, aydındır məsələ. Quran-ı Kərimlə oyun oynayır bu adam. Quran ləfslərin oyun oynayır. Onlar götürüblər Quranda harda imam kəlməsi var, öz etiqadlar. Yəni, bax, bidət əhlində məsələ necədir? Öz bir də etiqad qururlar, sonra Quran və sünnəni o etiqadın ətrafında dolandırırlar. Nə ki uyğundur, götürürlər, nə ki uyğun deyil, rədd edirlər. Əsas onlar üçün e, dəlilin olub olmaması deyil. Əsas onlar üçün dəlilin əqidələrinə uyğun olub olmamasıdır. Əsas budur. Ona görə açıq bir təfsirçi görüb ki, e, çünki onların məhzəbini kitablarını oxuyanda sən bunu bilirsən. Ha, e, məni insanlar üçün imam et, ha, imam. Aha, lazımdır bir də hədis uydurmaq. Çünki imam var axı orada. Hədis, bu ayə, ayə mənası aydındır. Çünki hər... Ortada deyirsən, edəcək, Allah səni insana imam edəcək. Peyğəmbərə. Bəli. O yüzdən Allah özü deyir ona. Onun üçün imam oldu. İbrahim əleyhissalam imamdır. Yaxşıdır. Yox, yəni məsələ ondadır ki, axı. Hər bir peyğəmbər, hər bir peyğəmbər imam deyil. Hər bir peyğəmbər imam deyil. İmam o bunlar bunların dediyi imam yox. E, deyir ki, ilah üzrsə, üzrsə. İmam hardadır dəlil? Hanı? Sən demir, hər peyğəmbər necədir? Hər peyğəmbər imam deyildi. İmam nə mənada? Hə? Bütün təfsirlərdə var bu. Yəni məsələn, hər peyğəmbər imam deyil. Hə, o, o mənada yox. Yəni, məsələn, bax, İbrahim əleyhissalam, İbrahim əleyhissalam, yahudilər onu, imam yəni övnər. Məsələn, İbrahim əleyhissalam, İbrahim əleyhissalam, yahudilər də o övnəyi götürür. Xristiyanlar da deyir, bizim rəhbərimizdir, müsəlmanlar da. Fikir versən, bütün insanlıq üçün imamdır, rəhbərdir. Amma Yunus əleyhissalam elədir, elə deyil. Onda Quranda o qədər ayələr var ki, Məsələn, Furqan surəsinin axırıncı ayəsi, yəni axırıncı yox, axır, ə, e, axırıncı səhifəsində hansı ki e, Allah Subhanahu taala Rəhmanın qullarından danışır. Onlar və vəsflərini qeyd edir. O kəslər ki, ə, e, məsələn, gecə qalxarlar, ibadət eləyəndə Rəblərinə dua eləyərlər ki, "Vəcəalnə lil-muttaqina imama." "Vəcəalnə lil-muttaqina imama." Bizi müttəqilər üçün imam et. Bizim Lübadan deyərəm. Hə, deməli mən dua eləyə bilərəm ki, Şiə, şiə məzhəbinin etiqadına görə kim dua eləsə ki, məni imam et, yəni imamlıq istəsə, küfrdür, dindən çıxır. Niyə? Çünki o dua eləyəndə etiqad eləyir ki, imamın sayı 12 deyil. Sən də ola bilərsən. Hə. Məsələn mən dua edirəm ki, ya Rəbb, məni peyğəmbər et. Et. Adam dindən çıxar. Çünki etiqad edirsən ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm sonuncu deyil. Quran deyir ki, "Və cealna lil-muttaqina imama." Yəni hər kəs burada dua eləyə bilər ki, Allah bizi müttəqilər üçün imam et. İmam. Və onda səni nə qədər vurdu ki, deməli imamın sayı yoxdur. 100 minlərlə. Elhamdülillah sünnətin imamları onsuz da belədir 100 minlərlə hidayət rəhbəri olan imamlar. Və bunlar belədir axı. Ona görə hə indi deyəcəksən ki, bəs buna cavab yoxdur? Var. Götürüb bir təfsir, bilmən Qummi deyəsən götürüb. Təbii ki, şiədə əqdə var ki, 12 imam. Açıb indi bu təfsir eləyə gəlib. Təfsir eləyə gəlib, amma baxıb ki, aya etiqadı nə edir? Vurur etiqadı. Hansı etiqadı? 12 imam etiqadını kökündən vurur. Deyir ki, yox 12 imam etiqadı əldən gedir. Bir də hədis uydurub. Deməli hədisdə gəlir ki, ya Muhammed Baqir ya da Cəfər Sadiqə yalan isnadən deyib ki, Cəfər ya da Muhammed rahmehullah güya iddia ediblər ki, bu ayə belə nazil olmayıb. Yəni və cəalnə lil muttaqina imamə yox, وَجْعَلْ لَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ إِمَامًا Təhrif. Yəni fikir ver ayə mənasına. Vəcəal lənə minə müttəqinə imamə. Yəni müttəqilərin içərisindən bizim üçün imamlar seç. Fikir ver ha. İndi burada iki məsələ var. Burada iki məsələ var. Hansındadır? o ad önəmli deyil. Təfsir qummu olmasın, o, zibil olsun. Kim olur olsun. Hər hansı bir təfsirdədir. Yəni məqsəd nədir? Məqsəd nədir axı? Məqsəd nədir? Bu təfsiri açıb, indi ayənin təfsiri, Quran təfsiridir. Gəlib bu ayəyə, görür ki, 12 imam etiqadı əldən gedir. Ağla bax ki, Quran etiqadı əldən geçsə də olar. Tək 12 imam etiqadı qorunsun. Ona görə gördüm, hədis uydurub köysündən. Təbii ki, hədis uydurma hədis aydındır yəni. Yəni, bu hədisdən nə başa düşülür? Quran tərif olunur. Buna eybi yox, buna göz yummaq olar. Amma 12 imam etiqadı əldən gelməsin. Bu bir, ikinci dəlil nədir? İkinci dəlil odur ki, bu ayəni bu cür təfsirləyən şüya alimi, böyük müfasir özü də bilirdi ki, Bu ayə dəlildir ki, imamın sayı 12 deyil. Niyə? Çünki bu bunu ayədən başa düşməsəydi, ayəni o cür fırlatmaz. Çünki bu ayəni təfsirləyəndə başa düşüb ki, bu ayə bizim etiqadı vurur. Vurduğuna görə o cür təfsir Bu özü də bunu başa düşürdü. O belə əvvəlki lüğəvi imamdır, yəni qulaqla sonra. Heyb etməz, lüğəvi imamdır, bəs o birisi bəqərədəkində niyə demirlər lüğəvi imamdır? Bir ona indi cəvib məsələn, orada cəvib. Bəqərədə nə fərq deyir? Bəqərədə nə fərq deyir? Onlar isə İbrahim Əmin İmamın söyləsində. Orada cəhər cümləsi cəhər burada edəcəm ki, mən söyləyəm. Yəni İbrahim Peyğəmbər qeyb bilmir də, çünki qiyamətə qədər biz imam sayılacaq. Quranda altdan əsr edir bizim imamımız İbrahim Peyğəmbər olduğu üçün bütün insanlar. Yəni edəcəm. İbrahim Peyğəmbər gücə verir, səni hər peyğəmbər öz qövmündə imam imam olsun. Sadəcə bütün qiyamda qədər hamı imam deyir. Yəni, orada axtarır ki, cəil edəcəm. O da linnəs, bütün insanlara. Bütün insanlara qiyamda qədər ki, bu gücə verir ona. Bugünkü gün məsələn, xristiyan qəbul edir də, hamı, hamı. İbrahim Aleyhisselam, hələ mi? Amma xristiyan Əli Radına onu qəbul edəmiş. Tanımır kimdir? Ha, hə, heç tanımır. Yəni, oradan o çıxır da. Axı, məsələn, İbn Həzm Rəhməllah kitabında yazır ki, deyir, İspaniyada söhbət yeyəndə... Xristiyan qəbul edir onları, İbrahim Aleyhisselam. Söhbətdən öyle deyir şəriət cəhətdən düzgün olan imamdan göstərir. Hüseyin İbarət Əbran Səhətini qəbul edilmişdir. Yəni, düzgün olan imamdan göstərir. Çünki qiyamətə qədər həqiqətən də düzgün olan imam sayılır. Müsəlmanlar yəni sayılır. Həmişə sayılmış imam. Hamı dinləmədən. Nəsə İbn Əzim Rəhməllah e, deyir ki, İspaniyada o vaxtı ə, e, keşişlərlə söhbət eləyəndə, hətta keşişlər ona rafisi kitablarından dəlil gətiriblər ki, çünki İbn Əsim on, onlara deyəndə ki, sizdə İncil, təhərif olunub. O da qalib deyiblər ki, sizdə də tayfa var, yəni rafislər, şiələr. İddia edirlər ki, Quran təhrif olunub. Və bu müasir zamanda da olub. Deməli Əhməd Didatla bir xristianın söhbətinə baxıram. İndi növbə çatır, cəmaat sual verir bir-bir. Söhbət də İncil təhrif olunub ya olunmuyub. Bir dənə xristian gəlir, deyir ki, ə, e, sizdə də şiələr deyirlər ki, Quran təhrif olunur. Xristian bugün şiənin əli ilə İslamı qarşı dəlil gətirir. Əhməd Didata dəlil gətirir. Fikirlərsən? Tarix boyunca belə olur. Bir dəqiqə deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, bəs qəbr olan yer namaz qılıb olmaz. Deyirəm, o özünüz gezdirsə, Məşhur Nəbaviyə, orada Peyğəmbərin qəbri var, yanında Ömərin, yanında Bakır. Deyir, orada namaz qılırsınız. Deyir onu deyir, olar deyir sizə, amma deyir biz gedib deyir, Mir Məşməğanın yanında namaz qılırdı qəbrin yanında və ya da ki, hansı deyir, seyhdən qəbrin. Yəni, yəni deyir ki, yəni bu bizimki deyir, Salimov sinki sayılır deyir. Bax, məsələn, bəzi şeylər var, məsələn, misal deyim, başa düşmək üçün, onu başa düşsən, o da başa düşəcəksən yaxşı. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, bu cavab İbn-i Teymi Rəhməllahın cavabıdır. Şeyx Alban da bunu kitablarının birində qeyd edir. Birincisi, sən girmirsən bir məscidə. Əsr namazından sonra. Və ya günəşin batmasına 20 dəqiqə, yarım saat qalıb. O kərahət vaxtı olan zamanda girmirsən məscidə. <coughs> Burada iki məsələ var. Bir, Allah Rasulü o vaxt namaz qılmaq qadağanlayıb. İkinci, əmirləyib ki, məscidə girdin iki rükət namaz qılmamış oturmaq. Neynəcəsən? Burada həm əmir var, yəni belə deyək də, həm fəzilət var, həm də ki, qadağan. Və başqa bir misal deyim. Bundan da yaxşı misal. Məsələn, hacət namazı, <coughs> istixara. Nəsə bir iş çıxıb. İstəyirsən iki rükət namaz qılasan. Həmin işin də çıxma vaxtı, həmin dediyim kərahət vaxtıdır. Sən baxırsan ki, qadağana görə tərkliyim, tərk eləsən, vaxt getdi. Bu vaxtı qılmalıyam. Tutaq ki, 15 dəqiqdən sonra işə getsən. Həmin iş həll olunmalıdır, aleyhissalam. Həmin iş həll olunmalıdır 15 dəqiqəyə. Sən bu 15 dəqiqədə, bu yarım saat içərisində istixarən qılmalısan. Aydındır? Ona görə alimlər deyir ki, bu halda sən neyə edəcəksən? İstixarən qılsa, sən üçün qılmayacaqsan. İstixarən qılacaqsan. Baxma ki, qadağan var, istixaran qılırsan. Niyə görə? Çünki sən qılmasan, o fəzilətdən məhrum olursan. Və ya çox insanlar var. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi. Misala indi yaxşı başa düşəcəksən. Birincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidini bir mövsümlə müqayisə etmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidi barədə olan fəzilət hər hansı bir məscid barədə var? yəni e, haram şərifi Məkkəni çıxıran, məsul aksanı çıxıran üç məsciddir. Hansı ki, fəzilət gəlib. Deməli, burada fəzilət var. <clears throat> Bir də ki, qəbir olan məsciddə namazın qılınmasına dair qadağan var. Qadağan olsa da, fəzilət əldə itməsin deyənə qılırsan. <clears throat> Başa düşdü? Bu biraz geniş məsələdir. Fəzilət əldən itməsin deyənə qılırsan. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində olan fəzilət heç, heç bir məsciddə yoxdur. Demək istədiyim nədir? O fəzilət, o fəzilət Allah Rəsulun məscidini istisna edir. Və belə deyim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, <clears throat> yalnız üç məscidi ziyarət üçün səfərə çıxa bilərsən. Bu hökm qiyamətəcən sabitdir ya yox? Qiyamətəcən sabit olduğuna görə aydındır? Allah Rasulunun məsdi bu hökmdən kənara çıxır. Bu bir. Bu bir cavab. İkinci cavab. O kifayətdir ya. Fəqət ola bilsin, bəzi adamlar var, elmi şeyi başa düşmür və qəbul eləmək istəmir. İkinci cavab odur ki, və fəhmi çatmır ona. <coughs> Əslində, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və salləmin məsdi, qəbri, məsdin içində deyil, o mənada ki, məsdin qırağındadır. Yəni, Məsələn, kim həzdə olub? Burada kim həzdə olub? Bilirsən, Allah Resulunun deməli, qəbrin qabağından keçən kimi çölə çıxırsan, çıxmırsan. Deməli, düz qıraqdadır. Qıraqdadır. Hə? Və çərçivə, çərçivə içərisindədir. Yəni, məsciddən ayrıdır. Ona görə Şeyx Albani demişdi ki, hətta məsləhət vermişdi ki, hətta yaxşıdır ki, bir dənə divarla ayrılsın. Təmiz. Yəni hər bir halda, hər bir halda ona deyən o şübhəni götür şübhədir, ortaya atan adam da bilir ki, heç bir məscid Allah Rəsulunun məscidinə müqayisə edilmir. Və Allah Rəsulun və heç kəs orada gedib qəbrin yanında namaz qılmır. O tam bağlı yerdədir. Və və burada başqa bir cavab da var. Burada başqa bir şey də var. Məscid qəbrin içərisində, e, qəbir məscidin içərisində olmuyor. Fəqət qəbir evin içərisində olur. Hələ ev indi də hələ ev. Fəqət məscid böyüyüb, o ev qalıb məscidin qırağında bir küncdə. O yenə yəni də həmin evdir, Ayşənin evidir. Bu hara? Məsələn, Bibi Heybət. Tutaq ki, sən 3 dənə, 4 dənə qəbir, hətta ondan lotqana gətirənləri də oraya basdırıblar. Və məhz həmin qəbirlər üçün bir dənə məscid tikəsən, qəbirlər də düz ortada, o hara. Ağıl sahibi müqasə edir. Hətta nə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidi, hətta əhlüsünnənin fikrini deyirəm mən. Burada fərq var. Məsələn, bir məsciddir, məscid olaraq tikilib, qəbirsiz. Sonradan o məscidin içinə qəbir salınıb. O məsciddə namaz qılmaq haram deyil, amma məkrufdur. Xasətən, xüsusən də başqa məscid ola ola. Amma bir də var, məscid olmayıb, qəbir olub. Sonradan məscidi tikiblərsə, o haramdır. Fikir ver, hətta Allah Resulü məscidini qoydum qırağa, hətta adi iki məscid. Səbəb, çünki o məscid ki, məscid olaraq tikilib, o məscidin təməli təqvə üzərində qurulub. Sonradan kimsə gəlib qəbir salıbsa, o məscidi məscid hökmündən düşürməyib. Hökm əsl üzərindədir. Əsldə nədir? Məscid Allah üçün deyilir. Amma bir də var ki, qəbir bir beybətdəki kimi orada haramdır. Qəti, yəni əhlüsünnə fikrində qətiyyən haramdır. Qılınsa batildir və tövbə tələb eləyir. Çünki qəbir olub, qəbirin üzərində məscid tikilib. Məscid sırf qəbirlərə görə tikilib. Təməli ona görə atılır. Yəni aydındır. Hətta Allah Rəsulü məscidini qoy qıraq ha. Hətta adi iki məscid arasında fərq var. Ona görə, ona görə hökm, hökm əsl üzərində verilir. Bu məscid hansı əsl üzərində tikilib? Niyyətlə. Çünki əməllər niyyətlərə görədir. Bu məscid hansı niyyətlə tikilib, bu məscid hansı niyyətlə tikilib. Hətta əhlüsünə burada fərq qoyur. Amma ki, o dəlil Kəf surəsində, o dəlil onların öz əleyhlərinə dəlildir. Fəqət o ayə dəlildir ki, və ya onların o ayəni dəlil gətirmələri dəlildir ki, onlar necə acizdilər. Necə acizdilər tohidin qarşısında və o ayəni onların dəlil gətirmələri onların halının ən gözəl şahididir. Məsələn, Birincisi, birincisi, qəbir, yəni o qəbirlər ki var idi, qəbirlər dağın üstündə idi, yoxsa mağaranın içində? Mağaranın içində idi. Onlar məscidi harada tikmək istəyirdilər? Üstündə. Heç əlaqəsi yoxdur bu bir. Amma tikmədilər. Hə? Qulaq as. İkincisi, tikmək istəyənlər orada iki dəstə mübahisə edir. Tikmək istəyənlər kafirlər idi yoxsa möminlər? Kafirlər idi yoxsa möminlər? Aç Tabardin təfsirini iki dənə rəy gəlir. Bəzi təfsirçilər deyir ki, hətta sələfdən, sahabə və tabinlər, onlar kafirlər idi. Tikmək istəyənlər qəbrə ibadət edən müşriklər idi. Sən onların əməlini dəlil gətirirsən. Üçüncüsü və ən gözəl rəd, onu tikmək istəyənlər müsəlmanlar idi, xristiyanlar. Xristiyanlar. Xristiyanlar, Xristiyanlar olub da. Başa düşmədim. Xristiyanların şəriəti sənin üçün dəlildir. Qəbul edilir. Xristiyanın şəriəti sənin üçün dəlil ola bilər o zaman ki, sənin şəriətin onu təsdiqləsə. Sənin şəriətin gəlib o qadağan deyib. Necə ki, Allah Resulü onsuz xəbər verir. Biz o ayı olmasa da, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib, Allah lənət eləsin yahudiləri və xristiyanlara ki, İçlərində bir peyğəmbər və bir salih öldümü, üzərində nə tikərlər? Məscid. Ayəni xatırla. Ölən kimi nə tikərlər? Məscid. Və Allah Rasul nə dedi? Allahın lənəti üzərlərinə olsun. Sən Allahın lənəti üzərlərinə olan və lənətli bir əməl edən qövmün əməlini dəlil getirirsən. Kimlərdən? Xristiyanlardan. Haçandan İslam şəriəti üçün xristiyan əməli dəlil edir. Bir dəfə Sumqayıtda birinə oturmuşam. Nəsə bir dənə hədis idi. Ona qayıtdım dedim ki, özü oxuyan adamdır. Doğrudan da samballı idi, ərəb dili zədə. Əlhamdülillah, xüsusən oxumuşdu. Dedim, sənə elmi cavab istəyirsən, yoxsa loru dillə, cahil yana Bir də elmi cavab. Axı ona usul elmi ilə, hədis elmi ilə gətirdiyi hədisə cavab vermişəm ki, hədis uydurmadır, sırf hədis elmi ilə. Başa düşmür. Axırda cahiliyana dedim, başa düşdü. Dedim ki, sən doğrudan da cahilsən. Doğru, doğru. Bilsən necə? Laq deyim hətta misal sizə aydın olsun ki, nə etmək istəyirəm. Mənə hədis gətirdi ki, mənə <coughs> Əl-Sünnə kitablanma. Deyirsən, bu hədisə cavab ver mənə. Ərəbcə belə kopya edib gətirir. Həqiqətən hədis var. Yəni, kopyadır, kopyadır. Bilirəm ki, var. E, hədisdə deyilir ki, Əli radiyallahu anhu deyir ki, mən ən böyük sıddıqam, məndən böyük sıddıq yoxdur, yəni Abbaqıra var idi, o sıddıq ola bilməz. Və mən insanlar, namaz qılmamış insanlar, müsəlmanlar namaza başlamamışdan, səhv edilməmizə deyir, 9 il qabaq namaza başladım. Yəni insanlardan 9 il qabaq. Bu hədis və hədisin davamında deyir ki, E, hədisdir. Hədisin da arxasında deyir ki, hakim və İbn Hibban hədisi səhiləşdirib. Deyib ki, hədis səhiləşdirib, bu da əhlüsünlə imamları, alimləri, hədis alimləri. Cavab verir bu hədisə, <coughs> Heç hədisin mövzuna əlaqəsi yoxdur. Biz nəyə görə oturmuşduq? Bu o hədisi nəyə görə mənə dəlil gətirdi, hələm də bilmirəm. Qayıtdım, buna mən dedim ki, yəni birinci hədisin bu mövzuya adiyyəti yoxdur. İkincisi də ki, hədisin cavabı var, çünki bu köhnə avam köhnə xasdır. Nə bu hədisi sən özündən icadləməlisən, nə də ki, mən cavabı özümdən verməyəcəm. Çünki bu hədisi İbn Mutahhar Əl-Hilli, şia alimi, 7 əsr bundan qabaq Minhacül Kəramı kitabında gətirir. İbn Teymiyyə də Minhacül Sünnə adlı kitabında rədd edib onu dəlilləri ilə. Sən ondan gətirirsən, mən də İbn Teymiyyə cavabını verəcəm sənə. Heç nə yeni nə sən gətir, nə gedir. Yəni təkrar, yəni demək istədiyim odur ki, buna çatdırmaq istəyirəm ki, gətirdiyimiz şeylər var, ortada olan söhbətlər. Şeyhül İslam Rahmanullah 7 əsr bundan qabaq hamısına cavab verir. Gedib o kitabı oxusunlar və o kitaba cavab yazsınlar. İbn Teymiyyə Rahmanullahın əlinə kitab düşür. İbn Mutahhar Əl-Hilli kitab yazır. İbn Mutahhar kimdir? Öz zamanında şiənin dirəyi. Alləmə Hilli deyirlər. Alləmə Hilli. Kitab yazıb, hətta Beyrutda çap olunmuşdu. 90 səhifəlik kitab. Minhəcül Kəramə. İbn Teymiyyə deyir ki, Minhəcül Kəramə deyil, Minhəcül Nədəmədir, peşmançılıq. <coughs> və 90 səhifəliyik. Və deyir ki, və tələbələr xahiş edir ki, rəd yaz. 8 cildli rəd yazır. Hər cilddə 400-500 səhifə. Da bir şübhəsinə 50 səhifə, bir şübhəsinə 40 səhifə. Buna dedim ki, elmi cavab istəyirsən, yoxsa cahiliyana. Elmi cavab bunu dedim ki, dedim, bax, birinci hədis sənədlə uydurmadır. Və başa salmışam, niyə? Onu başa salmışam. Və deyim ki, buna cavab verir ki, hakim və İbn Hibbən deyir ki, hədis səhihdir. Deyirəm, bax, əhlüsünnədə hədis alimləri, yəni bu hədis səhihdir, zəifdir deyən alimlər üç hissəyə bölünür. Mütəşəddid, e, müqtədi və mütəsəhil. Mütəsəhil odur ki, Bəzi alimlər olub əhlüsünnədə hədis elmində, yəni hədisi səhiləşdirmədə bu hədis zəif, səhihdir demək. Xüsusən bu hədis səhihdir deməkdə mütəsəvvil olublar. Yəni yüngül olublar. Çox güclü elmləri olmayıb. Bunu bütün bunu biz demirik. Bu hədisə görə demirik. Əhlüsünnətin hədis elmindən xəbər olan hər kəs bunu, bunu bilir. Ən öndə gələnlər də kimdir? İbn Hibban və Hakim. Hətta İmam Müslim və qeyriləri, İbn Qeyyim və qeyriləri deyir ki, hədis əli deyir ki, hətta hədis əhli hakimin və İbn-i Hibbənin bir hədisə səhihdir deməsini heç vaxt etimad eləməyiblər. Niyə bilirsən? Hakim və İbn-i Hibbanın metodu bu idi. Onlar baxırdılar, sənəd yerindədir, zəncir zahirən yerindədir və ya tutaq ki, rabilər adildir, hökum verir ki, hədis səhihdir. Kifayət eləmir axı. Bəlkə hədisdə illə var, gizli qusur, sənəddə və mətində və ya hədisin mətni bəlkə şansdır, onları araşdırmırdı. Ona görə əhl-i sünnə ittifaqla, hədis əhlinin icması ilə bütün ustalar kitablarında var bu. Bu mənim sözüm deyil ki, deyim ki, mən sənə cavab fikirləşdim. Bu dediyim söz min il bundan qabaq yazılmış hədis e, mustalah kitablarında var. Hədis əhli icma ilə, ittifaqla İbn Hibban və Hakimi və sonra orada İbn Xuzeymə də var və <coughs> Adaşım da var, İbn Şahin. Və qeyriləri onların hədisə səhih deməyinə ehtimaf eləmirlər. Bu hədisə İbn Hibban və Hakim səhih deyil. Əlçin də bu, bu etibarlı deyil. Bu elmi cavabdır, elmi cavab deyil axı. Elmi cavabdır bu. Hədis, çünki onun hədis elmindən məlumat olsa bunu qəbul, qəbul eləmədi. Axırda cahiliyana cavab verdim, qəbul elədi. <laughs> cahiliyana cavab nə idi? Cahiliyana cavab elmi cavab idi. Ha? Yəni belə... <coughs> Doğru dildə. Doğru dildə. Doğru dildə yox, mətinlə. Qayıtdım ona bir dənə şey dedim. Dedim, bax, sənin gətirdiyin hədis ki var, ha? Mənə dəli gətirən hədis. <coughs> Əli deyir ki, mən ən böyük sıddıqam, insanlar namaz qılmamışdan 9 ildən qabaq namaza başladı, özünü tərifləyir də. Dedim, sənin gətirdiyin bu hədis, əlinin bu sözü, bu hədisin mətni, hədisin uydurma olduğunun ən böyük şahid, şahididir. Deyir, nə? Ərəbcə göstərdim. Dedim, mənə özün bu hədisi səhih bilirsən də, etiqat edirsən ki, hədisi səhihdir. Və mənə bu cür dəli gətirirsən. Əlimi qoydum, dedim, bunu mənə izah elə. Hansı yer bilirsiniz? İnsanlar namaza başlamamışdan 9 il qabaq namaz qıldım. Əli neçə yaşında namaza başlayıb? Bunu özünə dedim, neçə yaşında namaza başlayıb? 9-da Qoy tutaq ki, qoy tutaq ki, 10 yaşında namaza başlayıb. <coughs> Burada iki ehtimal var. Ya Əli 2 yaşında namaza başlayıb. Çünki o namaza başlayanda bir həftə sonra Abbaqır da namaz qılırdı, Xadicə də namaz qılırdı. Aydındır? Ya elə çıxır ki, ehtimal. Əli 2 yaşında namaza başlayıb ittifaqla batildir. Yenə elə çıxır ki, yox, 59 yaşında namaza başlayıb. 9 il heç kim namaz qılmayıb əldən başqa. Bu da ittifaqla batildir. Dedim ki, sən bir dənə buna mənə cavab ver. Vallahi cavab verə bilmədi. Dedim, sənin gətirdiyin hədis var ha. Hədisin mətni, hədisin uydurma olduğunu şahadətidir. Hədis elmində qayda var. Hədis elmində bu, hətta İbn Qeymin bu barədə kitab var. Hədis elmində bu qaydadır. Və İbn Qeym o kitabı ölümünə 4 il qalmış yazır. Təsəvvür elə ki, o qoca şeyx elm aşıb daşır, İbn Qeym Rəhmanullah gəlib sual verirlər. Hədis elmində belə bir qayda varmı ki, şəxs, alim və hədis elmindən başı çıxan, hədisin sənədinə baxmadan, hədisin mətnini oxusun və mətnindən hiss eləsin və ya bilsin ki, o hədis uydurmadır. İbn Qeym dedi ki, var belə qayda və həmin kitabı yazdı. Yəni hədis elmində var bir qayda ki, hətta mətnindən biləsən ki, hədis uydurmadır. Mətnindən bilinir ki, hədis uydurmadır. Sənədini araşdırmağa ehtiyac yoxdur. İlm cəmaatı çatdırıb ki, Sumqayıtdadır. Deyəsən adı Əli idi. Deyəsən, bilmirəm dəqiq. Qul tələbəsi deyir. E, bilmirəm, belə çambaldı idi. Ərəb dili, sözad əla idi, hər şeysi yerində idi. O da yanında biri gəlib, bir nəfər mi gəlib. Gedib sonra Sumqayıtda yayıb ki, orada mən bir məndən tələbəsi zəngilədi ki, dəqiqləşdirsin. Sumqayıtda yayıb ki, bu güya mənimlə söhbət eləyib, onlarda var ki, bağladım, açdım, belə bir söhbətlər. Və gör, söhbət hara gəldi, çıxdı. Nəsə bilmirəm, qardaş sual verdi, necəsə oldu, <coughs> Quran tərtibindən düşdü söhbət. Vallahi, qayıtdı axırda dedi ki, biraz dirəndi 5-10 dəqiqə. Axırda qayıtdı dedi ki, bura bax, alimlərimizdən deməyiblər, Quran tərif olunub. Dəlilləri var da deyiblər. Dedi ki, dəlilləri var da deyiblər. Bu, bunu deyəndə qardaşlar mənə baxdı, hansı ki, həmin qardaşın evində idi söhbət, dedi ki, duraq. Onunla gələn şiyə gelmədi ona və tövbə elədi. Amin. Və mənə zəngilən qardaşlara deyirəm ki, gedin ona soruşun ki, bu gəldi mənə söhbət elədi, onun dilinə deyəndə astı bağladı. Və ona gələn şeyə tövbə elədi, oldu sələfi. Necə oldu bu? O sonra gedib namazda qulunu tutub tutublar, tarabih, onlar qılım, qılmır, Ramazanda işarə zadlar, Lənətullahi alə əbi Zeyd, zad belə bir şeylər. Lan sağ olun. Lan sağ olun. Namazı vacibdir də, bu hamıqdır. Və İndi keçən dəfə də cümə namazını deyirdik. Bizdə məsələn qardaşlar var, kişiyədirlər. Deyir ki, cümə namazı deyir azıbcını düzgün qılınmır. Yəni bu gedir cümə namazına. Deyir o düzgün qılınmır. Əksinə qaz, əksində də ora gedəndə məsəl üçün problemlərdən danışılmalıdır. Tutaq ki, hansısa bir yerdə problem varsa, orada aşkarlanmalıdır, cəmaat köməkliyi edilməlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında elə olur. Fiki bir məsələdir. Yəni deyir, burada qılınan cümə namazı. Təbii ki, bu əhlüsünnə, təbii ki, bu əhlüsünnə görə batildir. Bu fikri məsələdir deyənə hə. müzakirənin yeri yoxdur. Məs niyə görə? Mən deyim ki, tutaq ki, batildir, öz fikrimlə deyir. O deyəcək ki, yox, mənim fiqh kitabımda cümənin şərtləri var ki, şərtlərdən biri odur ki, xutbə olmalıdır. Xutbənin də şərtləri var 4 dənə. Onlardan da biri odur ki, siyasi xutbə olmalıdır. Siyasi xutbə olmadığına görə, deməli cümənin bir şərti yox. Xutbənin bir şərti yoxdur. Xutbə batildir. Xutbə batil olduğuna görə, o cümənin şərti olduğuna görə cümə batildir. Başa düşdün? Bu fikri bir məsələdir. Ona görə mən nə deyim ki? İndi mən nə deyim ki, bu bunun qaydanı qoyub sözünə? O qayda yoxdur əslində. Aydın aydın yoxdur. Onu da çox gözlərindən qayda qoyublar da bu. E, bu fikir axı mən fikir məsələsini işləmirəm. Bu fikir məsələdir. Əqidə məsələləri olu olar. Ən çox axı mən sizə yəni də deyirəm. Söhbət deyin axı. Siz sələfisiz. Daima təvhidə dəvətliyin və sünnətə. Təvhidə. Müsibət bundadır qardaş. Tohid qala-qala, qiyamət günü, heç nə demirəm, aç oxu Quranı. Aç oxu Quranı. Quranda Allah, Allah subhanətlə bir ayə nazil deyib ki, məni qiyamət günü imamətlə imtihan edəcək. Bunlar imaməti elə səviyyə qaldırdılar ki, imaməti eləyiblər cənnətinə çağırır. İmaməti eləyiblər qiyamət günü, hesab meydanının bayrağı. İmaməti eləyiblər insanın nəcət qapısı. <coughs> Ha, bütün dediyin şeylər toğida aid. Allah Azze ve Celle buyuruyor. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah ona şərik qoşanı bağışlamayacaq. Şərik qoşanı. Ondan başqa istədiyi günahı bağışlayacaq. Qutardı. Bir dənə tövhiddir. O al, niyə? Çünki tövhid Allahın haqqıdır. Allahın haqqına girdin, qutardı. İnnehu men yüşrik billah fəqad harramallahu aleyhi cənnə. Kim Allah şərif qoşdu, Allah ona cənnəti haram edir. Qutardı. Nə qədər ayə istəyirsən, gətirim yalnız və yalnız şirkdən danışır. Şirk, yəni tohidin müqabilində dediyənə. <laughs> Tohid və şirk, Quran üstə biri tohiddən danışır. Ona görə dəvət edin tohidə. Bir məsələdə ki, qardaş, tohid problemdir. Bir məsələnin imamı Xomeyni ki, deyir, daşdan, ağacdan yardım diləmək. Leysə şirkənə indənə, bizim məsələdə şirk sayılmır. Onda şirk nədir? Sənə görə. daşdan, ağacdan, onu ilah bilmə. Daşdan, ağacdan yardım diləmək, əgər onu Allah bilməsə şirksə, bütün Məkkə müşrikləri tovhid əhli imiş. Çünki Məkkə müşrikləri bütlərə ibadət edəndə sual verirəm. Allah bilib ibadət edirdilər ya yox? Yox. Allah bilib ibadət eləmirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gələndə Məkkə müşrikləri Allahın varlığına xaliq, ödə tək, yeganə xaliq <coughs> və Rəbb göylərin və yerin yaradıcısı, ruzu verən, şəfa verən və övlad bəxş edən olduğuna inanırdılar ya inanmırdılar? İnanırdılar Quran. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْض Gelib onlardan soruşsan ki, göyləri yeri kim yaradıb? Lə yəqulun Allah. Mütləq və mütləq deyəcəklər ki, Allah. Tək. Və başqa ayələr. Onlardan soruşsan ki, göylərdən və yerdən sizə ruzi verən kimdir? Mütləq və mütləq deyəcəklər ki, Allah. İnanırdılar. Onda Peyğəmbərin davası nə idi onlarla? Lə iləhə illallah. İbadə. Onlar Allahın varlığına inanırdılar. Məkkə müşriki inanırdı ki, Allah təkdir. Xaliq olaraq, Rəbb olaraq, ruzu verən odur. Problem ibadətdə idi. <clears throat> Onlar Allahdan qeyrilərinə ibadət edirdilər. Amma sual, onlar Allahdan qeyrilərinə ibadət edəndə O ibadət etdiklərini Allah bilirdilər, Allah bilmirdilər. Çünki özləri deyirdilər, lə yəqulunna Allah, tək Allah. Dəlil nədir vasitə? Zülmə surəsi 3-cü ayə. Allah subhanət hala deyir ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edən Məkkə müşrikləri deyərlər ki, biz bunlara ibadət edirik. Niyə görə? Liyuqarribuna ilallahu zülfə. Bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə. Nə fərq var? Sən deyirsən ki, <laughs> və Yunus surəsindəki ayə, deyəsən 17-ci ayədir. Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər deyərlər ki, 18. Bundan Allah qatında bizim şəfaatçilərimizdir. Fikir ver iki ayə. Birinci ayədə deyir ki, biz bunlara ayə fikir ver. Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər. Bax, Allah onları Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər olaraq vəsifləndirdi. Əzəmətli ayədə, diqqətli olun, tutun məsələni. Gücül dəlildir. Allah subhanət hala deyir, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allahdan ondan qeyrisinə ibadət edənlər. Allah subhanət hala Məkkə müşriklərini və ya belə deyib, biraz da açın. Allah subhanət hala göyləri, yeri yaradan tək